Buradan yəni qardaşların da sualları var. Bir sordu ki, bir orucun səhih olması üçün e, sahur şərt deyil, bəs qurtarması üçün iftar şərtdirmi? Əgər bir insan oruç tutarsa, iftar etməyə şey tapmasa, niyyətlə iftar eləyə bilir. Niyyət etsə ki, artıq iftar etdim, iftar sayılır. E, saqqalı boğazda qıxmağın sədəti haradır? Yəni, belə deyək, əgər boğaz altı bədən tüklərinə birləşirsə, ortasını təmizləmək olar. Yəni, belə deyək, bu, bu şey nə deyirlər? Qulğum. Nə? Qulğum. Qırtlaq. Qırtlaq nədir? Bu şeydən aşağı artıq düşürsə, hə, təmizləmək olar. Üçüncü sual, e, Ramazan ayında, yəni e, günorta vaxtı qida satmaq, bu haram deyil, haram deyilsə yox. Əsli halaldırların, əsli halaldır qida satmağın. Allah alim. Dördüncü sual, e, Ramazan ayında səfərə getmək. Məsəl üçün 30 günlük səfərə gedir hansısa bir ölkəyə. Orada orucu tuta bilmir. Niyə nə? Və bir də ki, e, namazları necə qılsınlar? Yəni Ramazan ayında bir adam səfərə çıxdısa, normal səfərə çıxmış kimi namaz qılır. Oruc da bacarırsa tutur, bacarmır tutmur. Və o birisi Ramazan gələnə kimi ən yaxın müddətdə qəza etməlidir. Beşinci sual, e, cümə günü qazanılan ruzi halaldır. Məhz cümə vaxtı, cümə getməyib. Cümə vacib, kimlərə cümə vacibdir? Onların imam xütbəyə çıxanla minbərə çıxdıqdan sonra qazandığı pul haram puldur. Kimlərə cümə vacibdir? Amma cümə vacib olmayanlar sata bilər. Altıncı sual, bir-birini pis adlarla çağıran qardaşlarından nəsiyyət edərdiniz? O qardaşlara tövsiyə eləyərdim ki, günah eləməklə. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, iman etdikdən sonra bir-birinizi pis adla çağırmaq necə də pis əməldir. Və mümin ən sevdiyi adı ona deməlisən, ən sevdiyi adla çağırmaqsan onu. Onu razı qalmadığı bir ləqəbi adı ona qoşmaq olmaz. Allah-u Aləm. 7-ci sual, dəvət üçün hansı kitablardan istifadə etməliyik ilk təzə dəvət? Dəvət üçün kitablar çoxdur. Birinci çalışqı ilə Quran-ı kərimi öyrənəndən sonra e, tövhid kitablarını oxu, müxtəsər hədis kitablarından oxu, məsələn 40 hədisin şərhini və yaxud da Riyazu Salihini oxu yenə ən gözəl şərh Şeyx İbn Öteyminin şərhi və bunlardan dəvət üçün istifadə etmək olar. E, 8-ci sual, kafir valideyndən miras almaq olarmı? Elm əhlinin arasında ixtilaf var. Kafir valideyndən müsəlman övlad miras ala bilərmi deyə. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rəhməhullah deyir ki, ala bilər müsəlman kafir valideynin mirasını götürür. Qısasa, qısacası məsələ belədir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə və İbn Qayyim Rahmanullah onlar deyirlər. 9-cu sual e, nakolka vurmaq, tato vurmaq hökmü nədir və buna edən kəfarət nədir? Və cahillikdə vurubsa. Nakolka haramdır, bilirsiniz. Buna vaşın deyirlər, vaşın. İstər qadın, istərsən kişi fərqi yoxdur. Nakolka vurmaq hökmü haramdır. İstərsən cahillikdə vur, istərsən İslama gəldikdən sonra vur. Və onun kəffarəsi odur ki, bacarırsansa, onu sil təmizdə. Əgər bacarmırsansa, tövbə kifayətdir. 10-cu sual, e, niyə məhz çəkmək əqidə kitablarında deyil, fiqh, e, əqidə kitablarına gəlir, fiqh kitablarına deyil? Məhz çəkmək Fiqh kitablarında da var, lakin əqidə kitablarında da daxildir. Çünki əsas orada şəriətə ittiba nəzərdə tutulur. Əli radiyallahu anh nə deyir? <clears throat> deyir, əgər dinimiz ağılla olsaydı, məhsi ayağının altına çəkərdi. Lakin arasına çəkirəm, üstünə. Bu, onu, bu ən böyük e, dəlalət eləyir ki, şəriət rəydən üstündür. Yəni, əsl məstər rəy deyil, əsl məstər nədir? əsl məsələ şəriətdir. Bu məsələnin o məsələnin əlaqəsi olduğuna görə bunu əqidə kitablarında zikr edirlər.